Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulijifunza mambo mengi, lakini baadhi ya mambo hayo tuliyojifunza katika mwezi ule ni swala zima la taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ndiyo lengo kuu la kuwekewa ibada ile ya siyamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini imefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa, ili mpate kuwa ni wachaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumejifundisha salazima zima hili la takwa na taqwa katika maelezo yake na taarifu yake imtithalu lawamir wajtinabu nawahi, ni kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Hii ni moja katika taarifat nyingi za taqwa, imtithalu lawamir wajtinabu nawahi, kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Idhan, tumejifundisha hayo wakati wa mwezi wa Ramadhani. Tumejifundisha utekelezaji wa faraidh. Swala tano tulitekeleza katika nyakati zake, kadhalik tulitekeleza nawafilu ibadat arrawatib, sala za rawatib qabliya na baadia za sala za faraidh lakini pia tulijifunza qiyamu layl tukasali salatu tarawih kwa mwezi mzima Ramadhani. Wengi katika sisi tumesimama qiyamu layl salatu tarawih na witri. Ndugu zangu Waislamu, qiyamu layl ibada hii ya qiyamu layl ni ibada ya mwaka mzima. Kila Muislamu ni sunna asali qiyamu layl nyumbani kwake mwezi wa Ramadhani ni sunna kusaliwa jamaa misikitini, lakini sunna hii mwaka mzima kila mmoja asali nyumbani kwake ni swala bora baada ya sala za faradhi. Fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam afdalu salati ba'da alfaraid salatu al-layl, bora ya sala baada ya sala za faradhi ni swala ya usiku. Kwa ni swala bora kwa thawabu. Baada ya swala za faradhi hizi tano kwa ubora na thawabu ni swala hii ya usiku. Kwa ni swala inayoswaliwa mwaka mzima, kila Muislamu anatakiwa aswali swala hii, asiiwache nyumbani kwake. Na ndugu zangu Waislamu, qiyamul layl inaanzia rakaa moja, salatul witr salatu lwitri inaanzia rakaa moja fi sunani abi daud والنسائي قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يوتر بركعة فليفعل anayetaka kusali witiri kwa rakaa moja na afanye rakaa moja tu baada salati al-isha utasali baadia ya isha rakaa mbili halafu unasali rakaa moja tu ya witri umepata qiyamu layl kadhalika man arada an yutira bithalath falyafal. tume anasema anayependa, man ahabba an yutira biwahida falyafal, wa man ahabba an yutira bithalath falyafal. Anayependa kusali rakaa moja peke yake ya witri na afanye na asali, na anayependa kusali rakaa tatu pia na afanye rakaa tatu za witri, ambapo inajuzu kwa rakaa hizi tatu uziswali kwa pamoja kwa, raka, kwa, kwa salamu moja, ukaswali rakaa mbili ukainuka, usikae tashahud, halafu rakaa ya tatu ndio ukae tashahud kwa salamu, rakaa tatu kwa pamoja. Pia Mtume anasema anayependa kuswali rakaa mbili aswali rakaa mbili, halafu atoe salamu, halafu ainuke aswali rakaa moja, atoe salamu, na hii ndiyo afdhali. Kuswali rakaa tatu kwa mbili, halafu unatoa salamu, halafu unainuka unasali rakaa moja, unatoa salamu, hizo ni tatu. Ufanye hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anapendelea. Inna Allaha witrun yuhibbu lwitr Allah subhanahu wa ta'ala ni witri, ni mmoja na anapenda hiyo rakaa moja ya witri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tusiwache sala hii ya qiyamul layl, na si ngumu. Hakuna katika sisi asiyeweza kuswali rakaa moja ya witri. Hakuna katika sisi asiyeweza hilo. Kwa ni sunna inatakiwa kila mmoja aiswali kwa mwaka mzima, anaswali nyumbani kwake angalau rakaa moja hiyo, au kama ana nguvu zaidi rakaa tatu, rakaa tano, rakaa saba, rakaa tisa mpaka kumi na moja. Mwisho wa witri ni rakaa kumi na moja. Mtume sallallahu hakuzidisha kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة hakuwa mtume saa sallam akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala katika mwezi mwingine hakuwa akizidisha rakaa kumi na moja. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni sunna ya kila mtu usiku aswali kuanzia rakaa moja mpaka rakaa kumi na moja. Tumejifundisha mwezi wa Ramadhani, tunatakiwa tuendelee na hayo, tuendelee na faraidh, tuendelee na nawafil, hususan hii qiyamu llail ambayo ndiyo afdalu salati baada alfaraid kama alivyoeleza Mtume saa sallam. Lakini pia katika mwezi wa Ramadhani tumejifundisha ijtinabu nawahi, kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Tumejiepusha mengi katika mwezi wa Ramadhani tumejiepusha kusengenya, tumejiepusha na mima, tumejiepusha kila jambo alilolikataza Allah na mtume wake. Tumejaribu kujiepusha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tuendelee. Wale waraibu wamejiepusha na kula gati, wamejiepusha na kuvuta masigara, vitu vibaya vile wamejiepusha navyo katika mwezi wa Ramadhani, wanatakiwa waendelee navyo. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani wale wauzaji wa gati walipata hasara kubwa wauzaji wa sigara walipata hasara kubwa. Inatakiwa iendelee hivyo, Waislamu wasiguse magu, ma, maduka ya gati wala maduka ya sigara, ili wapate, wapate hasara, wasiuze tena gati zao, wasiuze tena sigara. Lakini bahati mbaya leo nakuja msikitini, naona foleni za Waislamu wana kanzu zao nyeupe, wako katika maduka ya gati wallahi ni masikitiko makubwa ndugu zangu waislamu kuona waislamu wengine wamerudia kula gati leo siku ya kwanza baada ya kumazihi, kumalizika tu mwezi mtukufu wa ramadhani wako madukani wananunua gati wamefungia nini kwa nini wamewacha ramadhani kwa nini waliwacha gati ramadhani kumbe siku ya kwanza tu baada ya ramadhani wataendelea kula gati si afadhali wangeendelea huo mwezi wa ramadhani wasifunge wale gati zao mchana ndugu zangu waislamu aina hadha alislam huu ndio uislamu wa watu baadhi ya waislamu ndio uislamu wao huo wa ramadhani peke yake wakirudi ukimalizika ramadhani si waislamu tena wanafanya yale yale makatazo waliokuwa wakiyawacha ndugu zangu waislamu ni masikitiko makubwa kwa baadhi ya waislamu hawa wanawatagati mwezi mmoja wanakula gati miezi kumi na moja nani aliyekataza gati mwezi mmoja akaruhusu miezi kumi na moja Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeamrisha na kuruhusu vitu vizuri. Uislamu umeruhusu vitu vizuri, vyakula vizuri, vinywaji vizuri. Leo watu wanaacha vyakula vizuri, vinywaji vizuri, wanawacha vinywaji vya haramu vilivyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hao hao wanaokula gati mwezi mmoja, mwezi wa Ramadhani, miezi kumi na moja wakawacha mwezi mmoja ni heri waendelee kula huo mwezi mmoja wa Ramadhani, pia waendelee, sababu hakuna maana ya kuacha mwezi mmoja wakaendelea miezi kumi na moja. Hii ni dharau, hii ni dharau kwa Uislamu, hii ni dharau kwa makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo wazingatie Waislamu hao Uislamu hao huo, Uislamu wao huo wa matata matata, Uislamu huo wa kujidanganya wanajidanganya wenyewe hawamdanganyi Allah wanajidanganya wenyewe kwamba wanajikataza wanawatagati mwezi mmoja wanakulagati miezi kumi moja kwani Allah hawaoni hawajui Allah anawajua sana lakini wanajidanganya wenyewe ashaitanu sawala lahum wa amlalahum shetani ndiye aliyewajanganya akawakoroga shetani akawafanye wale miraa wale gati miezi kumi moja wawache mwezi mmoja kwa ndugu zangu waislamu ni masikitiko makubwa si furaha kwa waislamu ni masikitiko makubwa kwa watu hawa wanaokula gati na kumwasi allah mwezi kumi na moja na kumtii allah mwezi mmoja huo sio uislamu tunawambia huo sio uislamu wa kumtii allah mwezi mmoja mkamwasi miezi kumi na moja wallahu lmustaan alhamdulillahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala sadiqi نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر Alimamu Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi ametoa hadithi hiyo ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min shawwal kana kasiyami dahar. Mtume anasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha mwezi huo na siku sita za mwezi huu wa Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mmoja. Aliyefunga Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani akafunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mzima. Maana ya hadithi hii wanasema maulamaa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehma zake na ihsani yake kwa waumini, kwa Waislamu ni kwamba amejalia siku moja kwa kumi. Mtu anayefunga siku moja analipwa kama aliyefunga siku kumi. Qala taala man jaa bilhasana falahu ashru amthaliha, anayefanya anayefanya jema moja analipwa kumi mfano wake, ni kama aliyefanya mema kumi, siku moja kwa kumi. ndio hadithi hii ya Mtume sallam, man sama ramadhana thumma atba'u sittan min shawwal kana kasiyami dahr idhan mwezi mmoja ramadhani siku 30 kwa miezi kumi siku 30 kwa miezi kumi siku moja kwa kumi idhan siku 30 kwa miezi kumi siku sita za shawwal ni kwa miezi miwili sawa mwaka mzima man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha kwa ndugu zangu waislamu ni sunna kwa kila Muislamu aliyefunga mwezi wa Ramadhani, halafu afunge mwezi huu wa Shawwal siku sita peke yake, na hakuna anayeshindwa siku hizo. Mpaka sasa hivi watoto wadogo wa miaka saba, miaka kumi wanafunga mwezi wa Ramadhani na wanafunga siku sita za Shawwal. Watoto wengi sasa hivi wanafuata sunna hiyo. Sisi watu wazima ni aula tufunge siku hizi sita, tusifanye uvivu, tusifanye ajizi tukakosa thawabu za kufunga mwaka mzima na wanasema maulama mtu anaweza kuzifunga mfululizo kuanzia kesho kuanzia kesho inaanza sunna ya sita min shawal akafunga mfululizo bila kufungua mpaka siku sita na anaweza kufunga e, mbali kwa mbali akafunga siku moja akapumzika siku tatu akafunga siku moja akapumzika siku mbili mpaka zikafika siku sita ndugu zangu waislamu kwao ni sunna ambayo imesitizwa na Mtume wa sallam, tunatakiwa tusiiwache sunna hiyo ya kufunga siku sita tu za mwezi huu wa Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, saumu ina thawabu nyingi, saumu ina thawabu nyingi, na saumu ina jaza nyingi, malipo mengi. Mtu anayefunga siku moja, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, man sama yawman fi sabilillah anayefunga siku moja tu fi sabilillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala baada Allahu wajhahu 'anil nar bidhalika al-yawm 70 kharifa Allah anamweka mbali kwa siku hiyo aliyofunga anamweka mbali na moto kwa miaka sabini sasa unapofunga siku sita inakuwa uko mbali na moto kwa miaka mingapi kwa ndugu zangu Waislamu, saumu ina jaza nyingi, saumu ina malipo makubwa, kama Mtume sallam katika hadithi al alwana Allahu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi al alqudsi as-saumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi ndiye nitakayelipa kwa saumu. Hakuna anayejua malipo ya saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha ibada hii adhima, ibada ya siyam ilivyo na malipo makubwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusiwache kufunga siku hizi sita za, za, za, za Shawwal. Tumeweza kufunga mwezi mzima Ramadhani, hatuwezi kushindwa kufunga siku hizi sita za Shawwal ili tuwe tumefunga e, mwaka mzima na kuna siamu nyingine, ndugu zangu Waislamu, tuziwache tusiziwache. Saumu ya Jumatatu na Jumapi na, na Alhamisi, tusiwache sala za sunna, tusiwache siamu za sunna. Hizi sunna zinasaidia ndugu zangu Waislamu. Katika faida za sunna ni kwamba zinakidhi na kuziba upungufu uliotokea katika faradhi. Sala za sunna zinaziba upungufu uliotokea katika sala za faradhi. Saumu za sunna nazo zinaziba upungufu uliotokea katika saumu za faradhi. Hii siamu siti min Shawal, wasema maulama ni baadia ya mwezi wa Ramadhani. Upungufu uliotokea katika saumu ya Ramadhani unazibwa upungufu ule na saumu hii ya siti min Shawal. Na ndugu zangu Waislamu, kama tunavyojua saumu zetu zina upungufu upungufu kwa tunatakiwa tuzibe upungufu huu kwa kufunga siku hizi sita za Shawwal, mwezi huu tulionao sasa hivi, ambapo leo ni tarehe moja. Nasalu Maula subhanahu wa ta'ala asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين